Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 710. Arapin po imenu Tarif opremio je na području današnjeg sjevernog Maroka skupinu od oko 500 ratnika. Ona je u tajnosti prešla dio mora koji razdvaja Pirinejski poluotok od Afrike i iskrcala se na najjužnijem dijelu tog poluotoka. Mjesto gdje se Tarif sa svojim ljudima iskrcao na europski kontinent još i danas nosi ime po njemu. Njegovi ratnici krenuli su u pljačku okolnog područja. Nakon pljačke vratili su se na afrički kontinent. Brodovi s kojima su se vratili bili su prepuni plijena. Taj je plijen odredio sljedeći korak arapskih snaga. Godine 642. arapske vojske završile su osvajanje Egipta. Nakon toga počeli su arapski prepadi na zemlju koju su oni nazvali Bilad al-Magrib ili zemlja zalaska sunca. Danas taj dio svijeta naziva se Magreb. Do 705. godine arapske vojske pokorile su berbarsko stanovništvo i osvojile taj dio svijeta. Njime su vladali kalifi iz dinastije Omajada ili Omejida. Središte tog kalifata bilo je u Damasku. Godine 705. kalif je postao Valid prvi. U trenutku njegovog dolaska na prijestolje Omajatski kalifat vladao je golemim područjem od Indije do zapadne i sjeverne Afrike. Kada su se Tarif i njegovi drugovi sa svog pohoda na europski kontinent vratili s plijenom, iskušenje je bilo preveliko da bi se arapske ratničke družine zaustavile na afričkom kontinentu. Preko mora nalazilo se bogato kraljevstvo kojim su vladali Vizigoti. Goti, istočno-germanski narod koji je najvjerojatnije potekao na skandinavskom poluotoku i Baltiku, došli su oko 230. godine na granice Rimskog carstva. Vojska rimskog cara Klaudija II. pobjedila je 269. kod Naisusa, današnjeg Niša Gote, koji su prodali preko Dunava. Šest godina kasnije, car Aurelijan morao im je prepustiti Daciju, rimsku provinciju koja je bila sjeverno Dunava. U četvrtom stoljeću Goti su se rascijepili po vjerskoj liniji. Jedan dio Gota prihvatio je službeno kršćanstvo, drugi dio Gota prihvatio je arijansko tumačenje kršćanstva. Prodor Huna u Europu doveo je do cijepanja Gota na istočne, ostrogote i zapadne vizigote. Vizigoti su prešli preko Dunava i rimski car morao im je dopustiti da se nasale na području Donjeg Dunava. Ali 378. Vizigoti su se sukobili s rimskim legijama. Razlog za sukob bilo je postupanje rimskih poreznika i službenika. 9. kolovoza 378. godine kod Hadrianapolisa, današnje Edirne, došlo je do velike bitke između Vizigota i Rimljana. Satima se čekalo na njezin početak. Rimski vojnici bili su u oklopima izloženi suncu. Onda je došao vizigotski napad. Rimski povisničar Amijan Marcelin ovako opisuje taj trenutak. I dok se oružje sudarilo u strašnom sukobu i dok je Belona, pušući u svoju sumornu trubu, divljala još žešće nego obično, naši su se ljudi počeli povlačiti. Ali onda su ih zapovjednici zaustavili i ponovno je uspostavljen bojni red. Te bitka još dobila na žestini, ulijevajući našim vojnicima stravu u kosti. Mnogi od njih probadani su kopljima i strijelama koje su se zabadale u njih. Dva su se bojna reda sudarila poput brodskih pramaca. Naše lijevo krilo napredovalo je do kola s namjerom da probije taj red. Ali onda je to krilo napustio dio naše konjice. Napadnuto od nadmoćnijeg neprijatelja, to lijevo krilo svladano je i potučeno poput ruševine nekog velikog bedema. Pješaštvo je ostalo bez potpore. Centurije su bile tako zbijene da su vojnici jedva izvlačili mači iz korica i zamahivali njime a do tada digli su se tako veliki oblaci prašine, da nije bilo moguće vidjeti nebo, koje je odjekivalo strašnim kricima. Zbog toga su stjelice koje su dolazile sa svih strana padale po našim vojnicima sa smrtonosnim učinkom. Zbog prašine ljudi ih nisu mogli vidjeti i zaštititi se od njih. Edward Gibbon u svojoj povijesti propadanja i pada Rimskog carstva bitku kod Hadrianapolisa lakonski opisuje ovim riječima. Rimska konjica pobjegla iz bitke, pješaštvo je napušteno, okruženo i sasječeno na komade. Mnogi povjesničari smatraju da je bitka kod Hadrianapolisa početak kraja jedinstvenog Rimskog carstva. Pobjeda kod Hadrianapolisa Vizigotima je osigurala status federata ili saveznika Rimskog carstva. Taj status omogućio im je naseljavanje na području carstva. Vizigotski vojnici ušli su u rimsku vojsku. Ali 395. predvođeni Alarikom Vizigoti su odlučili potražiti bolje mjesto za život od Mezija. Rimsko carstvo mrvilo se i Vizigoti su to stanje iskoristili kako bi počeli s novom seobom. Prvo su krenuli na jug, prema Grčkoj, a onda prema Italiji. Godine godine 401. Vizigoti su prvi put provalili na Apeninski poluotok. Devet godina kasnije provalili su Rim i opljačkali ga. U godini kada su Vizigoti opljačkali Rim, umro je Alarik. Njegov nasljednik Ataulf poveo je Vizigote u Južnu Galiju, gdje su se i naselili. Godine 415. Vizigoti su došli u Hispaniju. Tamo su također počeli graditi državu i našli su zajednički jezik s rimskim stanovništvom, barem onim bogatim dijelom tog stanovništva. John Julius Norvić u knjizi Srednje more, povijest sredozemlja piše. Položaj je manje više bio sličan onome koji je bio u Italiji za vrijeme Teodorika, u kojem je rimska zemljoposjednička aristokracija udobno živjela na svojim imanjima, savršeno zadovoljna statusom quo i bez sumnje zahvalna što ih je golema udaljenost razdvajala od Carigrada i svodila carsko miješanje na razinu neprimjetnosti. Vizigoti su u Južnoj Galiji stvorili svoju državu sa sjedištem u Tuluzu, ali ta je država nestala pod naletom Franaka. Posljedica franačkog naleta bilo je dublje povlačenje Vizigota u Hispaniju. Nakon poraza od Franaka 507. godine u bici kod Ujea, Vizigoti su u Hispaniji počeli stvarati svoje kraljevstvo. Središte mu je bilo u Toledu ili rimskom Toletumu. Godine 543. Belizar, vojskovođa istočno-rimskog cara Justinijana, predvodio je Bizansku vojsku u slamanju države Vandala u Sjevernoj Africi. Godine 535. Belizar i drugi važan Justinijanu vojskovođa Narzes počeli su kampanju protiv države Ostrogota u Italiji. Sve je to bizanske snage dovelo blizu države Vizigota. Već je Belizar u svom naletu zauzeo Vizigotsko uporište u Seuti. Pokušaj Vizigota pod kraljem Teodisom da vrate to uporište nisu uspjeli. Onda se Justinijanovim vojnicima stvorila prigoda za prodor u Hispaniju. John Julius Norvić piše. Godine 551. Teodisov drugi nasljednik, kralj Agila, našao se suočen s pobunom koju je vodio njegov sunarodnjak Atenagild, koji je zatražio pomoć od Bizanskog cara. To je baš bila prigoda na koju je čekao Justinijan. Zapovjedio je da se malena sila, velika možda tisuću do dvije tisuće ljudi, odvoji od Narzesove vojske i bude poslana pod Liberijem u Španjolsku. Tamo se ta vojska susrela s malenim otporom. Vizigotska je vojska rascijepljena popola – Nedugo nakon toga, Liberije je efektivno nadzirao cijelo područje južno od crte povučene od Valencije do Katisa, uključujući i Kordovu. Godine 555. Agila su ubile njegove trupe i Atenagild je došao na prijestolje. Bizant nije imao dovoljno vojnika da zadrži sve ono što je osvojio. Justinijanov pokušaj da obnovi rimsko carstvo nije uspio. Na kraju je Bizan zadržao samo Baleare kao pomorsko uporište. Vizigoti su dio po dio Hispanije ponovno stavili pod svoj nadzor. Kada su Vizigoti došli u Hispaniju, procjenjuje se da je u njoj živjelo oko šest milijuna Hispanoromana, stanovništva koje je nastalo zajedničkim životom rimskih osvajača i naroda koji su oni pokorili. Tada je u Hispaniji bilo tek oko 200 tisuća barbara koji su došli u naletima koji su počeli početkom 5. stoljeća. Do 7. stoljeća ta je razlika nestala. U Hispaniji je živjelo kompaktno stanovništvo. Vizigotska država bila je razvijena i bogata. Onda se to kraljevstvo susrelo s novim neprijateljem. Kada se Tarif vratio sa svog pohoda u Španjolsku, donio je puno plijena. I on je privukao mnoge arapske zapovjednike i vojnike. Arapi su bili u naletu. U 92. godini nakon Hidžre Muhamedove selidbe iz Meke u Medinu, koja označava početak nove ere za islam, Arapi su proširili svoju vlast na golemo područje od Indije do Atlantskog oceana. 92. godine nakon Hidžre ili 711. godine nakon Kristova rođenja, arapska vojska počela je osvajanje Španjolske. U knjizi Podrijetlo islamske države perzijski kroničar iz 9. stoljeća Ahmed ibn Jaja al-Baldhuri ovako opisuje taj trenutak. Prema Al-Vakidiju, prvi koji je izvršio invaziju na Andaluziju bio je Tarik ibn Zijad i to je bilo godine 92. Tarika je dočekao Ulijan, zapovjednik Mađaza al-Andalusa koji mu je obećao sigurnost ako ovaj njega i njegove drugove brodovima preveze u Andaluziju. Kada je tamo došao, narod mu se odupro, ali on je završio pokoravanje te zemlje u godini 92. Mjesto gdje se iskrcao Tarik ibn Zijed, Arapi su nazvali Džebel al-Tarik, Tarikova planina. Danas se to mjesto naziva Gibraltar. Godine 711. Tarik se s 9000 berbara i Arapa iskrcao u podnožju Gibartarske stijene. I tako je počelo arapsko osvajanje Španjolske, govori dr. Hrvoje Gračanin, socijka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kao prvo, arapsko osvajanje, dakle širenje koje je uistinu započelo već nekoliko godina nakon Muhamedove E, smrti. Da on je čak kraj svojega kalifata išao u provjeru snaga susjednih država poneprije Bizanta. Te dvije države koje su e, bile u najbližem susjedstvu arapskog kalifata, s jedne strane Bizantsko carstvo, s druge strane Perijsko carstvo, Sasanitsko carstvo, su se međusobnim ratovima koji su već trajali jako dugo vremena poprilično e, iscrpili. To je, može se reći, jedan od e, ključnih razloga koji je onda omogućio relativno jednostavno e, arapsko širenje na tome bliskoistočnome prostoru. S druge strane, vrlo važan činitelj je bila i činjenica što su Arapi u tim svojim početnim osvačkim koracima postupali jako razborito. Kao prvo s vlastite strane su e, podupirali e, ekspanziju dodjeljivanjem različitih beneficija svim onim grupama, dakle ratničkim grupama koje su pristale uz te pohode e, što više ratnici koji su se dokazali i koji su bili uspješni, dakle koji su se posvetili toj vojnoj karijeri, mogli su nakon nje računati i na državnu mirovinu koja je bila za one vrijeme izdašna. S druge strane, i na područja koje su dolazili, Arapi nisu zavodili vrlo strogu e, vlast koja je zahtijevala čak i preobraćenje, konverziju na e, islam. Dakle, nešto što je e, u kasnijem razdoblju ili silom ili milom zapravo bilo provođeno, nego su jednostavno omogućavali lokalnim elitama na tim područjima koji su osvali da zadrže svoje pozicije, jednostavno da promijene gospodare. To jest jako važno naglasiti zato što je upravo ta činjenica olakšavala E, ne samo e, arapsko osvajanje, najjednostavnije i osvojiti neko područje, nego je omogućila da se oni zadrže, dakle da e, steknu potporu na netom osvojenome prostoru. Prije pojave islama pojam Arapi obuhvaćaju uglavnom nomadske semitske stanovnike arapskog poluotoka. Tirani Arapi na arapskom poluotoku bili su uglavnom nomadski stočari koji su živjeli od stada ovaca, koza i deva. Bilo je i Arapa koji su živjeli sjedilačkim životom. Oni su u rijetkim oazama uzgajali datulje i žitarice. Te su oaze bile središte trgovine. One su bile točke u kojima su se odmarale karavane i opskrbljivale vodom. Te karavane prenosile su s juga arapskog poluotoka i roga Afrike zlato, začine i bjelokost. Odredište tih karavana bile su države sjeverno od arapskog poluotoka. Sjedilački dio Arapa naziva se Al-Hadar, nomadski dio naziva se Beduini. O najranoj povijesti arapskog poluotoka ne zna se puno. U Južnoj Arabiji u 10. stoljeću prije Krista pojavila se država Saba, koja se u Bibliji naziva Šeba. Sjedište države bilo je u Maribu. Njegove se ruševine nalaze sjeveroistočno od današnje Sane u Jemenu. Sabejci su središte svoje države imali na rubu pješčane pustinje. Njihovo bogatstvo temeljilo se na trgovini začinima, mirisima, zlatom i bjelokosti, ali i na zemljoradnji koja je ovisila o razvijenoj mreži kanala za navodnjavanje. Vrhunac moći te države bio je u šestom stoljeću prije Krista, kada su Sabejci osnivali kolonije u Etiopiji. U Bibliji Bibliji se spominje posjet kraljice od Sabe, koja je židovskog kralja Salomona, glasovitog zbog mudrosti, zamolila da odgovori na neke zagonetke. U prvoj knjizi o kraljevima ovako se opisuje bogatstvo kraljice Sabe. Glas koji je u Jahvinom imenu stekao Salomon doproje do kraljice Sabe. Zato ona dođe do Salomona da ga iskuša zagonetkama. Došla je u Jeruzalem s golemom pratnjom, s devama koje su nosile mirise, nebrojno zlato i drago kamenje. Došavši k Salomonu, porazgovori se s njime o svemu što je bijaše na srcu. Salomon je odgovori na sva pitanja. Nije mu bilo skriveno ništa što je ne bi umio objasniti. Dade tada kralju stotinu i dvadeset zlatnih talenata, mnogo miomirisa mirisa i dragulja. Nikad više nije bilo takvih miomirisa kakve je kraljica od Sabe dala kralju Salomonu. Država Sabejaca došla je u prvom stoljeću pod vlast države Himjerita. Taj država pak imala središte na krajnjem jugu arapskog poluotoka. Prvi se puta Himjeriti spominju u Plinijevoj naturalis historiji. Pored Sabatejaca i Himjerita bilo je još niz država koje su nastale na arapskom poluotoku u predislamsko vrijeme. Jedna od njih je i država Nabatejaca, koja se prostirala po Sinaju i pustinji Negev i imala središte u Petri, čudesnom gradu uklesanom u kamen. Nabatejci su stoljećima vladali tim područjem. Petra je bila središte trgovine začinima. Na vrhuncu ona je imala do 30 tisuća stanovnika i posredovala je u trgovini između Kine, Indije te Egipta i Stare Grčke. S Islamom i Muhamedom počeće nova povijest arapskog poluotoka. ta dva glavna elementa nesumnjivo su onda e, itekako pospješila e, arapsko e, širenje, već iz činjenice što dobrim dijelom i stanovništvo koje su osvajali na tome prostoru nije bilo naklono bilo jedno ili drugoj strani. Recimo što se tiče bizanskih posjeda na Bliskom istoku, dakle riječ je o Siriji, Palestini i Egiptu, već neko vrijeme su trajali prepori i sukobi E, između tih oblasti i središnje vlasti u Carigradu, Konstantinopolu, pogotovo e, svjetskoga stanovišta. Tako da jednostavno niti to mjesno stanovništvo više nije bilo zainteresirano toliko da podržava odanost i nesumnjivu pripadnost e, carstva. Dakle, sve to onda olakšavalo i samo osvajanje i zadržavanje islamske vlasti. S druge strane, jednostavno nisu dostajale više niti postrojbe, dakle niti sama vojska više nije bila tako e, snažna, carstvo nije bilo e, dovoljno moćno da jednako štiti e, sve granice. Slično vrijedi i za Sasanitsku Perziju, dakle koja je također bila prilično golema i koja je E, imala ugrožene granice i na samome e, istoku. Dakle, morala se boriti protiv različitih e, nomadskih skupina, najčešće turkijskoga, turskoga podrijetla. Sve to onda utjecalo i na efikasnost lokalnih političkih elita da se suprotstave arapskom nadiranju. I još treba tu također naglasiti to da su pogotovo pod Omejadima E, Arapi uspjeli razviti prilično e, sposobnu e, vojsku, dakle napose su probojne bile konjeničke čete koje su čak i odigrale važnu ulogu i u osvajanju sjevernoafričkog prostora, pa onda i španjolske, vizigotske španjolske. Doduše, kada su se na posljedku suočavali s Francima, tu je franačka vojska, primarno pješačka, ipak pokazala dovoljnu bojnu spremnost da zaustavi tako nadiranje. Oko 500. godine Kusaj ibn Kilab navodno je ujedinio beduinska plemena u središnjoj Arabiji i preuzeo vlast nad gradom Mekom. Zbog toga je Kusaj ibn Kilab dobio nadimak Al-Mujami ili ujedinitelj. Ujedinjena beduinska plemena tako su preuzela nadzor na trgovačkim putevima kojima su karavane iz Jemena kretale prema sjeveru. U to vrijeme najmoćnije pleme postali su kurejši. Oni nisu imali kralja za vladara, već je njihovom državom vladala trgovačka aristokracija. Ta je država bila poput Mletačke republike. Pod nadzorom Kurejša karavane iz Jemena preko Meke putovale su za Bizansko carstvo i Irak. Osim tog trgovačkog puta, Kurejši su nazirali i dio trgovine s Afrikom, te pomorsku trgovinu oko Arapskog poluotoka. Oni su bili i gospodari i zaštitnici Kabe, hrama u Meki. U Kabi je bio veliki hram. U to vrijeme Arapi su još bili mnogobošci. Godine 622. Muhamed, član Hašimskog klana plemenite kuće Abd Manaf, kuća je naravno pripadala Kurejšima, otišao je u Medinu. Godine 610. kada mu je bilo 40 godina, Muhamed je doživio prvu objavu koju mu je prenio Anđeo Džibril – Objava je govorila o potrebi vjerovanja u samo jednoga Boga, Allaha. Kada je Muhamed počeo propovijedati novu vjeru, strogi monoteizam, to se nije sviđalo kurešima koji su bili mnogobošci. Nakon napada na Muhameda i pokušaja atentata, on je sklonište potražio u Medini. To je bilo godine 622. To je prva godina u islamskom računanju vremena. U Medini se Muhamed nametuo kao vjerski, ali i svjetovni poglavar. Počeli su sukobi između Meke i Medine. Muhamedovi ljudi napali su karavane i tako je prestalo vrijeme mira i neometane trgovine. Pod Muhamedovim vodstvom njegovi sljedbenici počeće stvarati novu državu na arapskom poluotoku. Nakon učvršćenja vlasti na poluotoku, arapska vojska sukobila se s moćnim susjedima, Perzijskim carstvom i Bizantom. rat koji je Justinijan poveo protiv Ostrogota i koji se vukao dva desetljeća e, puna. Istina Bog je imao za posljedicu osvojenje e, Italije, uništenje Ostrogotskog kraljevstva u Italiji. Ali ne samo što je uništio Italiju i u demografskom i ekonomskom e, smislu, nego je doista i slobodno se može reći, praktički sposobio carstvo za neke konkretnije e, ofensivne e, akcije. Pa čak i ovo što su uspjeli sredinom e, šestog stoljeća uplevši se u jedan dinastički sukob u Vizigotskoj, Španjolskoj, osvojiti dobar dio južne, odnosno jugoistočne E, Španjolske je bila posljedica e, pone činjenice što su sami vizigoti bili međusobno podijeljeni e, i što su se Bizantinci zapravo nadovezali na tu činjenicu, iskoristili taj unutarnji sukob da za gospodare tim prostorom i što inače samo vizigotsko kraljevstvo kako je bilo koncipirano društveno-politički i u vojnome smislu nije bilo ofenzivna agresivna država. Dakle, pa onda i sam proces preosvajanja recimo toga prostora koju su Bizantinci bili zauzeli je zbog toga poneprije tako dugo traje Dakle, Bizant je itekako bio već u samome startu iscrpljen. S druge strane, trebalo je voditi brigu i o neposrednim, neposredno ugroženim oblastima koje su se nalazile blizu samog Konstantinopola, Carigrada. Dakle, riječ je o E, donjodunavskim pokrajinama koji su se u tome vremenu, dakle već od, e, prilično od sredine 6. stoljeća nadalje, nalazile pod direktnim udarima različitih slavenskih skupina koje su ponajprije dolazile na taj prostor iz pljačke, onda bi se vraćale sjeverno od Dunava. Jednostavno carstvo e, je imalo puno otvorenih frontova. Ne smije se zaboraviti da iz svega desetljeće i pol nakon što su konačno uništili zadnje e, ostatke ostrogotskog otpora, a u Italiju dolaze e, Langobardi. I tu treba zaustaviti njihovo nadiranje. Zatim, praktički konstantan je e, sukob ili otvoren ili latentan sa sasanitskom perizijom. Vojevati, voditi borbe na tri bojišta koje su zahtijevala znatne vojne snage, nepristen angažman doista je zahtjevno. Zahtjevno bi bilo i u današnjim okvirima s obzirom na tehnologiju i vojne mogućnosti, financijske mogućnosti, a kako ne i za ono vrijeme, bez obzira na to što je Bizant bio u sredozemnim okvirima najrazvijenija država. Muhamed i njegova vojska bez otpora ušli su u Meku 630. godine. Nakon ulaska u grad, Muhamed je dao da se svetište u Kabi očisti od najmanjeg traga štovanja mnogih bogova i idola. Ona je postala svetište u kojem se slavi jedan bog. Nakon osvajanja Meke, Muhamedu su prišla brojna beduinska plemena. Muhamed je umro 8. lipnja 632. godine ili 10. godine po Hidžri. Do tog trenutka Arapi su pod njegovim vodstvom zagospodarili većim dijelom arapskog poluotoka. Njega je naslijedio Abu Bakr. On je bio jedan od najranijih pratitelja Muhameda i otac omiljene prorokove žene Ajše. Abu Bakr uzeo je titulu kalifa, prorokovog nasljednika ili zamjenika. Puna titula koju Abu Bakar uzeo glasi nasljednik Božijeg poslanika. Kada je Muhamed umro, jedan je suvremenik ovako opisao stanje u kojem su se našli njegovi sljedbenici. Bili smo poput ovaca u kišnoj noći. Abu Bakr brzo se susreo s dvije prijetnje. Pojavile su se osobe koje su tvrdile da su i oni proroci i da kroz njih govori Bog te mnoga plemena koja su prišla Muhamedu ili priznala njegovu vlast, sada su se počela buniti protiv nove vlasti. Hugh Kennedy u knjizi Prorok i doba kalifa Islamski bliski istok od 6. do 11. stoljeća piše. Abu Bakr je na mnogo načina bio idealan izbor. Bio je star čovjek. Bio je jedan od najranijih preobraćenika na islam. Muhamed je sabu Abu Bakrom kao jedinim pratiteljem krenuo u vrijeme hidžre na opasno putovanje iz Meke u Medinu i Abu Bakr je bio taj koji je vodio molitvu u vrijeme zadnje prorokove bolesti. Bio je velikodušan i imao je diplomatskih sposobnosti. Imao je golemo znanje o plemenima i plemenskoj politici na arapskom poluotoku. Sve to možda bilo nasljeđuje njegova podrijetla iz plemena Kurejša. Ali, poput Muhameda, imao je jasan smisao za ono što je uistinu važno bio je uljudan u svojim poslovima, ali nikada nije radio kompromise u bitnim stvarima. Rečeno je o njemu da je on postao kalif zbog toga što je svakome bio drugi izbor. taj Abu Bakr uspio slomiti pobunu plemena i pojavu drugih proroka. Pod njegovim vodstvom arapske vojske prvi su puta krenule u napade na Irak i Siriju, Bizansko i Perzijsko carstvo. Abu Bakr umro je 634. godine. Za svog nasljednika odabrao je Omara. On će kao kalif vladati 10 godina. U tih 10 godina arapske vojske osvojit će Mezopotamiju, Siriju, Palestinu, Perziju i Egipat. Tako munjevito osvajanje svijet nije dugo vidio. Egipat zapravo pada 642. padam Aleksandrije prvi puta, onda još e, Bizant ima jednu intervenciju tri godine kasnije i čak za kratko, na nekoliko mjeseci uspijevaju opet zavladati e, gradom, međutim onda i Harapi presudno odbacuju. Možete reći da od sredine tih 40. godina 7. stoljeća e, je njima bio otvoren put daljnjeg nadiranja. Ono što je problem cijelog toga sjevernoafričkog prostora, bez obzira na to što su ipak nešto klimatski uvjeti bili drugačiji u ono vrijeme nego što su danas, recimo nije to bila baš takva pustinja kakva je danas, ali bez obzira na to i u ono vrijeme prema dostupnim izvorima i arheološkim istraživanjima vidi se da je čak pustinja dolazila e, se na nekim mjestima sve do same obale Sredozemnog mora. Nije bilo baš niti puno gradova osim nekoliko punktova, među njima je u svakom slučaju ključna bila Kartaga. Dakle, e, doista samo osvajanje toga e, prostora e, na kojemu vi nemate praktički što osvojiti je predstavlja veliki problem ukupno uzevši i s obzirom na razdaljinu. Taj proces osvajanja možda se može činiti strelovito, zapravo je bio stupnjevan, bio je postupan i ovisio je dobrim dijelom o lokalnim uvjetima, dakle koliko su Arapi se uspjevali sporazumjeti ili nametnuti lokalnom berberskom stanovništvu koje je već dugo vremena bilo u sukobu i sa samim Bizantom, pogotovo otkako su Bizantinci bili uništili dakle, vandalsko kraljevstvo u Sjevernoj Africi i taj problem koji su inače imali vandali s Berberima sada su onda preuzeli sami Bizantinci na sebe. Dakle, tu je inače bio latentan sukob, dakle, nemogućnosti i Bizanta E, da ima s jedne strane i neku čvrstu bazu svoje vlasti na ovome e, prostoru i s druge strane mogućnost da onda se stabilizira i da širi to područje. Vojska s kojom su Arapi osvajali u Sjevernoj Africi, Bliskom i Srednjem istoku nikad nije bila velika, u bici na rijeci Jarmuk, jednoj od ključnih bitaka između arapske i bizanske vojske, koja se vodila 636. godine, arapska vojska imala između 20 i 40 tisuća vojnika. Ova manja brojka je vjerojatnija. Arapska vojska koja je operirala u južnom Iraku na početku osvajanja tog područja imala između dvije i četiri tisuće vojnika. Vojska koja je pod vodstvom Amr ibn al-Asa zauzela Egipat imala je najviše 15 tisuća vojnika. Edmund Bosworth u knjizi Svijet Islama u poglavlju prorokove vojske ovako opisuje arapsku vojsku koja je tako brzo osvajala sjever Afrike i bliski i srednji istok. Arapske snage u to vrijeme sastojale su se od brojčano malenih, ali izuzetno pokretnih skupina, koje su jahale na devama i konjima i jurile kroz pustinje i stepe Bliskog istoka i sjevera Afrike, sve do armenske i iranske visoravni, često zaobilazeći utvrđene točke ili gradove, da bi se k njima vratile kako bi ih razorile ili prihvatile njihovu dobrovoljnu predaju. Za razliku od konvencionalnih bizantskih i perzijskih vojski s njihovim teško oklopljenim konjanicima i pješacima i teškim opskrbnim povorkama, arapski jurišnici bili su uvelike samodostatni i mogli su dobro živjeti od onoga što su nosili sa sobom ili što su mogli opljačkati. Prema tome, problemi koji su mučili većinu nadirućih vojski, oni dugih opskrbnih linija, rijetko su mučili arapske vojske i mi vidimo arapske trupe koje čine goleme skokove, poput onih uzduž sjevernoafričke obale do marokanske obale na Atlantiku, kroz Kavkaz do ušća Volke i uzduž obala Indijskog oceana preko onoga što je danas Baluđistan do rijeke Ind. Treba imati na umu kada je e, već e, spomenuti e, car Foka koji je došao kao uzurpator na vlast bio svrgnut, svrgnuo ga je sin kartaškoga egzarha Herakle, dakle vojska je bila dovoljno e, brojna da mu omogući takvu intervenciju. Sredinom 7. stoljeća, što je nesumnjivo utjecalo na mogućnost arapskog nadiranja, e, se dogodila nova uzurpacija. Dakle, tamošnji egzarh Gregorije je 646. digao ustanak protiv vlasti u Carigradu. E, Strado je u sukobu s Berberima na, na posljedku, međutim to pokazuje kako su te periferne oblasti ipak bile u sukobu e, iz interesa jasno lokalne e, elite sa e, središnjom vlašću, što je sve onda i itekako moglo utjecati na nesmetanost ili olakšavati arapsko nadiranje. Dakle, Arapi su zapravo s jedne strane koristili se E, nesumnjivo svojim konjeničkim naletima. S druge strane, i to treba naglasiti činjenice što su i prije osvojili e, Siriju, ali još ovo što su držali e, Aleksandriju, omogućavala im je da imaju na raspolaganju zapravo kvalitete ljude koji su imali znanje za izgradnju i flote. Dakle, može se reći da je čak i to nadiranje morem bilo jednako važno kao što je to bilo nadiranje kopnom, jer je trebalo premostiti upravo pojedine dijelove Sjeverne Afrike koje jednostavno nisu omogućavali bilo kako stvaranje baze e, za, e, za daljnje napredovanje, nego preskočiti upravo te krajnje negostoljubive krajeve. Zapravo, kada su tamo definitivno do 70. godina 7. stoljeća e, Arapi se etablirali u prostoru Kartaškog zarhata, dakle to je oblast koju su oni nazvali Ifrikijom, ona je postala ključna za njihovo daljnje, daljnje nadiranje. Zapravo, kada 698. godine pada Kartaga, Bizant je onda izgubio praktički sve posjede E, u Sjevernoj Africi, ostali su mu još samo dva e, Ceuta i Tanger tamo skroz na e, sjeverozapadu Afrike i to je bilo to. U tome trenutku Arapi su imali otvoren put i mogućnost da doista prilično jednostavno onda osvoje taj prostor. Ja sam uvijek uzimajući u obzir i tu lokalnu elitu i omogućavajući lokalnoj eliti da pristajanjem uz njih kao osvajače, dakle prelaskom na islam, stekne i nova, nova bogatstva i političko napredovanje. Abu Bakrov nasljednik Omar prihvatio islam oko 615. godine. Omar je postao kalif 634. i vladao je 10 godina. U tradiciji je poznat kao strog, beskompromisan i nepotkupljiv. Bio je poznat po skromnosti, nije mario za bogatstvo i plijen i tako je ponašanje očekivao od svojih zapovjednika. On je utemeljio divan ili popis. Kasnije je to preraslo u neku vrstu financijskog ureda arapske države. U popis ili divan ulazili bi arapski ratnici, kojima su onda isplaćivane svoje svote novca. Bila je to neka vrsta mirovine i ona se isplaćivala od ratnog plijena ili od poreza naplaćivanih u osvojenim zemljama. Utemeljenje divana bilo je daleko sežan potez. Vojnici koji su sudjelovali u osvajanju i njihovi zapovjednici nisu se nagrađivali dodjelom zemlje u osvojenim područjima, već su isplaćivani u novcu. Tako je Omar spriječio pojavu zemljoposjednika koji će prkositi središnjoj vlasti. Omarovo postignuće bilo je i ogromno osvajanje koje su njegove vojske ostvarile u deset godina njegove vladavine. Jedna od najvećih pobjeda njegovih vojski bila je ona na rijeci Jarmuk. Arapske vojske zauzele su Damask 635. Bizanski car Heraklije odgovorio je slanjem dviju velikih vojski prema tom gradu. Steven Runciman u prvom tomu svoje povijesti križarskih ratova piše. Jedna je vojska bila sastavljena od unovačenih armenaca pod vodstvom armenskog princa Vahana i od velikog broja Arapa kršćana, predvođenih šejkom od Banu Gasana. Drugom je zapovjedao Teodor Tritirije i ona se sastojala od mješovitih trupa. Na vijesti o primicanju te vojske muslimani su evakuirali dolinu rijeke Oront i Damask i povukli se na rijeku Jordan. Tritirije ih je sustigao kod Džabije, ali je poražen. Ipak je uspio zadržati položaje na rijeci Jarmuk, jugoistočno od Galilejskog jezera, dok mu se nije pridružila vojska koju je vodio Vahan. Tamo, 20. kolovoza 636. godine, u zasljepljujućoj pustinskoj oluji, vodila se odlučna bitka. Kršćani su imali veću vojsku, ali su muslimani zauzeli bolje položaje. Na vrhuncu bitke Gasanitski princi 12.000 kršćana Arapa prešli su neprijatelju. Oni su bili monofiziti i mrzili su cara Heraklija. Njihova plaća mjesecima je kasnila. To je odlučilo bitku. Muslimanska pobjeda bila je potpuna. Tritirije i Vahan poginuli su zajedno sa svim svojim ljudima. Palestina i Sirija ležale su otvorene pred osvajačem. Bizanski car Heraklije, koji je vodio izuzetno uspješan rat protiv Perzijskog carstva, u ratu s Arapima nije se baš pokazao. Poraz kod Jarmuka zatekao ga je u Antiohi. Kada je čuo vijesti o porazu, otišao je na misu i onda se u suzama ukrcao na brod za Carigrad. Navodno su njegove riječi prije ukrcavanja bile s Bogom, dugi s Bogom Siriji. Glasine su pak tvrdile da je poraz kod Jarmuka kazna za to što se Heraklije oženio svojom nečakom. jednom času kada se e, krene u osvajanje, može se reći da ona daljnja osvajanja e, hrane, samo to napredovanje. S druge strane, da bi uopće izašli svoje pustinje, dakle, e, arapskog polotoka, Arapi su imali važan religijski poticaj. Sam islam je koncipiran kao i dobar dio monoteističkih religija prilično prozeletski orijentiran je prema vlastitome širenju E, ne bi li se prava istina podijelila, dovela do što većega e, broja e, stanovništva. Ne treba doduše tu ići u drugu krajnost i proglašavati islam osobito agresivnom religijom. Međutim, ostaje činjenica da je to bilo nešto što je bilo upisano u religijski kod Arapa. I to je onda dalo taj, taj ključni poticaj. S druge strane, treba imati još jednu važnu činjenicu na pameti. Naime, za stvaranje kohezije društveno-političke e, kohezije najčešće je rat najbolji katalizator. S jedne strane, jasno, ako e, ne postoji ono što bismo mogli nazvati nekim društvenim ili vjerskim konsenzusom, to sve može završiti u e, katastrofi. Međutim, ako postoji, kao što je postojalo u arapskom slučaju, onda je to dodatni pogonski kotač. Vrhunac osvajanja pod Omarom dogodio se kada je arapska vojska ušla u Jeruzalem. Damask je osvojen 637. godine. Bizansko carstvo više nije imalo snage poslati vojsku na Bliski istok. Vojska koju je vodio Abu Omajda zauzela je Homs i od tuda on je poslao vojsku koja će kasnije zauzeti Antiohiju i Alep. Amr ibn al-As poveo vojsku prema jugu Palestine, ona će kasnije krenuti u osvajanje Egipta. Jeruzalem se branio pod vodstvom patrijarha Sofronija. Kada je patrijarh vidio da se grad ne može obraniti, pozvao je zapovjednika arapske vojske i rekao mu da se tako važan grad poput Jeruzalema može predati samo kalifu. Omar, koji inače nije odlazio iz Medine, pojavio se pod Jeruzalemom. Steven Ranciman piše. Jednoga dana u veljači godine 638. Kalif Omar ušao je u Jeruzalem jašući na bijeloj Devi. Bio je odjeven u iznošenu prljavu odjeću. Vojska koja ga je pratila bila je gruba i neuredna, ali njezina disciplina bila je savršena. Pored njega bio je patrijarh Sofronije, glavni magistrat grada koji se predavao. Omar je odjehao izravno u Salomonov hram, gdje je njegov prijatelj Muhamed uzašao na nebo. Gledajući ga kako tamo stoji, patrijarh se sjetio Kristovih riječi i promrmljao je kroz suze. Dakle, vidite grozotu pustoši o kojoj govori prorok Daniel, gdje stoji na svetom mjestu. Omara je 644. godine ubio jedan rob pod rijetlom Perzijanac. Razlozi za to ubojstvo bili su osobne prirode. Na samrtnoj postelji Omar je naložio da se osnuje šestočlano tijelo koje će izabrati njegova nasljednika. Tijelo je izabralo Osmana koji je vladao do 656. godine. U njegovo vrijeme stvorena je čvrsta struktura centralizirane vlasti i utemeljena je službena verzija Kurana. On je bio rodom iz moćnog klana Omejada koji su bili iz Meke. Osman je bio kompromisni kandidat, moćni i protukandidati poništili su jedan drugoga u borbi za kalifat. Osman je nastojao voditi politiku sličnu onoj koju je vodio Omar. Arapske vojske i dalje su osvajale, ali osvajanja su bila sve skuplja, plijena je bilo manje. Za razliku od Omara, koji je bio nepotkupljiv i nepopustljiv, kako prema članovima svoje obitelji, tako i prema upraviteljima osvojenih područja, Osman je članovima svoje obitelji dijelio plijen i visoka mjesta u upravi. Zanemarivao je vojsku. To je dovelo do, do tada nezamislivog događaja. Hugh Kennedy piše. Arapska tradicija dijeli Osmanovu vlast na šest dobrih godina na početku i šest loših. Tradicionalna točka prekretnica je gubitak prorokova prstena pečatnika. Od 650. na 51. problemi su se počeli umnožavati. Osman ih je pokušao riješiti, ali je potpuno podcijenio jačinu osjećaja. I njegovi pokušaji da se nosi s nezadovoljstvom jednostavno su samo pogoršali stvari. Do 656. njegov položaj bio je tako loš da su pobune u provincijama i neredi u Medini doveli do kalifova ubojstva. Ubijen je u svojoj kući bez obrane, nenaoružan, dok je čitao Kuran. To ubojstvo bilo je jedan od najtraumatičnijih događaja u ranoj islamskoj povijesti. Nakon Osmanovog ubojstva muslimani Medine za kalifa su odabrali Alija, Muhamedovog rođaka, koji je bio oženjen prorokovom kćeri Fatimom. Ali se nije dugo zadržao na mjestu kalifa. Njegov pokušaj da vlada na temelju društvene pravde i jednakosti doveo je do pobune. Moćni stanovnici Meke iz klana Kureša poveli su prvu pobunu. Drugu je predvodio Muavija, upravitelj Sirije. Nakon neodlučene bitke kod Sifina 657. godine Alija su počeli napuštati suradnici i dio vojske. Ali je izgubio Egipat i Hedžaz. Dok se molio u džamiju Kufi u Iraku, ubio ga je ubojica naoružan otrovanim mačem. Ubojstvo Alija dovelo je do velikog rastjepa u islamu. Njegovi sljedbenici koji smatraju da je jedini zakoniti kalif bio Ali i da njegovi potomci imaju pravo na kalifat, osnovali su šiitski smjer u islamu. Osmanovo i Alijevo ubojstvo potresli su svijet islama, ali država koju su stvorili kalifi održala se. Nakon Alijevog ubojstva položaj kalifa došao je ruke Omejada. Dakle, glavnu vlast su imali namjesnici, konačnici osoba koja je bila nadležna za provođenje daljnjih e, osvajanja ofenzivnih e, akcija u Sjevernoj Africi je bio namjesnik Friki, Dakle, je prostor današnjega e, Tunisa. Bilo je vrlo važno odabrati pouzdane kadrove, dakle lojalne kadrove. Dobrim dijelom su Omajadi i Omajadi E, odabirali e, i članovi vlastite dinastije da popunjavaju odgovorne funkcije ili su to bile osobe koje su doista uživale veliko povjerenje na koje se moglo onda računati da će biti ne samo e, sposobne u izvršavanju svojih obveza nego i ostati do kraja lojalne. Dakle, to je itekako bilo važno. Omejadi nisu slučajno odabrali Damask za svoju prijestolnicu, to je jasno pokazivalo da su oni u svojim ofenzivnim akcijama usmjereni protiv Bizanta. Damask jasno ležao E, vrlo blizu bizanske e, granice i zapravo dok god su Omejadi bili na vlasti, nekako je taj sukop e, s Bizantom bio u središtu arapske pozornosti. Kasnije tek smjenom dinastije, dakle, kada dolaze Abasidi, onda se sve premješta puno dublje e, u, na Bliski istok, dakle predstavnici se premješta e, u Bagdad i vrlo brzo, to također treba naglasiti, već u 80. godinama 8. E, stoljeća nastupa postupno osipanje do tada jedinstvene, doista u punom smislu riječi jedinstvene države. Ona je i nakon toga formalno bila jedinstvena, jer Kalif jasno bio vrhovni vladar u vjerskome, ali u političkome smislu, međutim periferni dijelovi se polako odvajaju to je e, jednim dijelom bilo posljedica e, i toga što više nije bilo osvajanja. Dakle, kad god postoji e, i osvajanje, onda jasno centar može puno efikasnije odlučivati i utjecati, jer ako negdje zaškripi, onda jasno se lokalna elita mora obratiti centralnoj vlasti da nadoknadi ili gubitak vojnika ili da da dodatno novčana sredstva. Ako više nema E, konkretnog osvajanja ta potreba e, neste. Dakle, to su elementi koji su onda nesumnjivo utjecali i na propulzivnost e, Omejada i mogućnost da u konačnici oni doista stvore carstvo koje se protezalo praktički od kranica Kine pa sve tamo do Atlantika. Muavija upravitelj Sirije koji se pobunio protiv Alija, četvrtog kalifa, 661. godine proglasio se za kalifa. Kao upravitelj Sirije uredio je upravu i financije po uzoru na Bizansko carstvo. Stvorio je snažnu vojsku i mornaricu. Pod njegovim vodstvom arapske snage, koje prije nekoliko desetljeća jedva da su poznavale pravila bitke na moru, zauzele su Cipar i Rodos i kod Likije 655. godine nanijele do tada nepobjedivoj bizanskoj mornarici težak poraz. Kada je postao kalif, Muavija je bio star oko 50 godina. On će utemeljiti dinastiju Omejada, koji će davati kalife sve do 750. godine. S obzirom da je središte Muavije moći bilo u Siriji, on je u Damask preselio središte svog kalifata. Tamo će on ostati sve do dolaska dinastije Abasida, koja će pak središte kalifata preseliti u Bagdad. Pod Omejadima arapske i savezničke vojske doći će do Pirinejskog poluotaka. Tamo ih je čekala slaba vizigotska država, govori dr. Hrvoje Gračanin, socijka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sami vizigoti već sam to ispomenuo, e, nisu u e, Španjolskoj nakon što su e, početkom 6. stoljeća praktički izgubili gotovo sve svoje e, posjede u e, Gali, dakle poraženi e, su u bitki kod Ujeja 507. Franci su ih porazili. Jednostavno su se orijentirali na defenzivnu politiku, usredsredili su se na sebe. Samim kraljevstvom Eh, je vladalo unutar dakle eh, te, eh, toga vizigotskoga sloja doista mali broj aristokratskih obitelji. Pretpostavlja se da ih je možda moglo biti negdje dvadesetak koji su držali u rukama i su političku moć i su ekonomsku moć. Dakle, bili su i najveći veleposjednici, uključujući i crku. Treba i tu istaknuti važnu ulogu crkve, osobito nakon što su se vizigotski vladari sporazumjeli s pravovjernom, pravovjernom crkvom koja je onda pružala potporu, iako ta potpora e, nije polučila onaj učinak e, među e, većinskim pravilnim stanovništvom koji su možda oni očekivali, dakle da će ih listom podržavati, to se dobro vidjelo zapravo kada su Arapi se prebacili u Španjolskoj i kada su krenuli sa svojim osvajanjem. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o islamskom osvajanju Španjolske. Današnju emisiju za vas su pripremili. Tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Alen Križančić, a u radio je vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.